Чекайте секундочку. Ну так сказали, що ось Лесів пише. Щось є серед вас такий зек, який вас зневажає, що це каже бандюри, це подонки суспільства. І ось ви його терпите. І ті зеки до Лесіва. Хто ти такий? Чому ти на нас так? Е, до нас ж такі е, нечистоплотні, нечесні думки. Ми ж так само люди, як і ти. Що ти проти нас? І до нього вже загрожує, що угу. зараз його покінчать. Весь каже, хлопці, прочитайте те, що я написав. Вони, е, ця е, громада засуджених до начальства. Покажіть, дайте нам прочитати те, що він написав, щоб ми самі бачили бо ми вам не довіряємо. Ну і цю е, вся зона збунтувалася. Хай покаже, що він написав, чому він нас чорнить. Ми ж теж люди. І те начальство змушило табірне е, винести заяву. І заки взяли і прочитали, щоб чули ці. Ага. Ну і е, Лесєва лишили в спокої. через якийсь час то вже Після його покарали таки. Він оголосив голодівку, і потім його принесли, він трошки відходився, і через якийсь час його звільняють уже Лисів. Закінчився термін. Угу. Лисів каже, Славко, отець, запарили два відра чефіру. Я серед них, ось ти йдеш на волю, моліся нас. Посиділи, каже, як з людьми він там став шанованим. Воля, гідність людини. І е, КГБ міліція думали, що його там приб'ють, а вони його підняли. Угу. Коли він каже, вийшов уже за браму, оглянувся, дивлюсь дахи приміщень в чорних бушлатах. І в ті піднесені руки, прощальні жести. Та каже, я відійшов, частину себе лишив серед зеків. То цікава річ, як людина в будь-яких умовах, де б вона не була, в неї лишається частка того людського, кого більше, кого менше, наскільки може затуркати людину цей черепок. У нас такі, ми в таборі ще думали про той психологічний стан совка, совєтського чоловіка. Він не є повноцінним фізично, не фізично, морально. Він затурнений, де правда, де добро, де зло, совість, щирість, святість, що можна, що не можна. І психіка совка, і психіка зека. Тобто велика зона і мала зона, як вже називалося. Ну, то знаєте. Ось так Ярослав звільнився з табору і ну, то, то минуле. Ну а так Ярослава вбили. І те, що робиться, мені здається, і тепер ще, от Філарет вже перейшов із російської в українську. Е, ну, Мені здається, то в якійсь мірі щиро те повернення від Москви до себе. Він був там, служив. А тепер він уже. У нас ще велика, мені здається, ця невияснена межа, хто є є українця, хто є російський. Церква українська чи церква російська. Е, Шевченко заходив до церкви е, помолитися десь в Петербурзі чи в Москві. Е, то десь там було, як він вертався з заслання. На 15... Десь там в Нижньому Новгороді чи що. Так, Шевченко заходив до церкви на 15 хвилин. Костомаров на 4 години там лякав. Кожному кажуть, у Шевченка є вислів, мій Боже, милий України, не дай загинути на чужині в неволі вольним козакам. Мій Боже, милий України. Бог десь за горами, він тут серед нас, він в Україні. І тому Шевченко, коли писав сон, то він писав, як він із е, дому летів на чужину і описував, яка чужина. А у нас оцей, е, це намагання прищепити, що все вокруг моє, все наше. А де ж наше? Це наша земля, це наша хата. Ось тут ми живемо, тут наші предки. І коли в нашу хату входять так звані браття, то треба доказати, чи вони є браття. І у нас цей комплекс України і е, Росії, і партія близнеці браття, і нації близнеці браття. І ось тут є така незрозумілість, хто є українці, хто є е, русські, хто є білоруси, хто є чехи. Ну, Чехи, там, словаки, вони визначені як нація. А оця е, фальшива ідея про колиску трьох братніх народів в Києві, вона абсолютно не витримує наукового дослідження. І мені здається, що бути вільними українцями москалям, росіянам, білорусам, треба знати свої корені і мати своє лице. Бо те спотворене лице, яке дали е, московські е, філософи, історики, Карамзін, я не кажу про Бердяєв, бо Бердяєв розумів різницю між русскими і українцями. А от звичайний такий, ну про це добре писав в свій час Горький, коли мандрував бося, босяцтво ну, так, до так. Молдавії. Там. Угу, угу. Він якось читав ще е, в Росії ярмарка в Голтві. Він там був здивований, коли вони босяки ці йшли через село і е, до однієї хати наблизились, попросили щось їсти. І хохлушка винесла їм большой кусок хліба, колбу конца, і е, ще більший кусок сала. Угу. І вони так е, е, горький, так здивовано е, висловився, така щирість, і така якась людяність, що ця жінка поділилася з тими босяками. Але вони пішли далі, і Горький там пише, що вони ночували за селом, була така гамазея, там, де зберігався сільський хліб на випадок голодівки чи засібу, чи комусь треба буде. І вони там ночували під цією гамазеєю просверлили дірку і наточили собі в мішок пшениці. Угу. Правда, він не згадав, чи ту дірку заткнули, Заткнули чи ні, а на що чи висипали. Угу. І пішли далі. Угу. Їм дали хліба, сала, а вони ще зробили зло, Мгм. крадіжку. Мгм. От тобі і близнеці, браття. Мгм. Мені здається, такого немає у грузин. У них є національна гідність і повага до інших. Як от в останні роки вам велося? Як е, виникла ця ідея присудження вам е, Шевченківської премії? І загалом як вам зараз ведеться? От. Ну, Це якого року вам премії присудилися? Е, на 70-річчя моє це коли ж то? 95-й рік тоді, е, так? Так, 95-й рік. Угу. Якось е, Михайло Горень видав такий невеличкий буклетик, свою е, невеличку статейку, слова написав там і висунув мене на А, то був буклет, так я пам'ятаю. ми кандидата на Шевченківську премію. То це ж від Української республіканської партії? Від республіканської партії підтримала е, спілка художників України. Так. Мені прийшло з Києва повідомлення, що Заливаха, ви прийняті до членів спілки художників. Я і заяви не подавав, <laughs> як колись ага. я хотів поступити. А тут ага. я вже не хотів поступити, вступити до спілки. Раптом мені кажуть, е, в Києві було рішення вас прийняти до спілки художників. Після того це Горин написав цей буклетик. Е, із висуванням мене на кандидата на державну премію імені Шевченка. Підтримано то було ще, е, здається, спілкою. Ну і мені вже е, була присуджена ця премія. Запропонували мені виставку. Е, перед тим була виставка у Львові, потім е запропонували в Києві музеї Шевченка. Музеї Шевченка потім з музею Шевченка е, в Каневі виставка. Я пам'ятаю, як то е, е, Рада УРП перевозила ваші картини до Києва, це цікаво. бо не було як завезти. От. Я, на жаль, тоді не був, щось мені завадило дуже, але на виставку ту я ходив так. І на мене якось впала ласка Божа, я на те не чекав. Я вже так самодостатньо чувся. І е, раптом е, так несподівано е, таке трапилося. Мене зап... Львів'яни запросили, приїхали, кажуть, з пана Панасе, я почув, що я пан. Тут виставку хочемо у Львові зробити, потім у Тернополі зробили виставку. Якось так трошки так е, війшов такий стан, такий гарний пішов чоловік. І тут у мене як спортсмени кажуть, з'явилося друге дихання. А я пам'ятаю, вам, е, коли було 69 років, що ви були дуже підупали здоров'я. Ага. А я був в лікарні. Так. Зі мною щось було таке. Угу. Мене обстежували там трошки це, так перекачували там цю кров, там, їм, щось таке. Я трошки жив так. Було угу. такий, був трошки охлялий такий. Я питав у лікарів, е, кажу, а що це за хвороба? Кажу, у вас у вас понизився життєвий тонус. А потім вони, е, там гарні дівчата, такі дві жіночки франківської, вони за мною так походили, і так я став консиліум був. Але так це обійшлося добре. Слава Богу. І тепер вже на цьому такому, е, коли вже стелю чую, і тут вже треба. Е, як кажуть, вже вичерпаний е, той. Ну, все е, не від людини залежить, все залежить від е, закодованості Всевишнього. І тут вже задивляєшся себе, ось це треба переробити, там інше щось переробити, там доробити щось, оце ще треба сказати. І так оце тепер річниця Горської і Івана. То я вже так думаю, мушу ще рухаюся, ще хожу. Треба приїхати до Києва, побути, подивитися. Нас все менше і та менше. є. Так, з тих, кого називають шістдесятниками. Того так. убили, того е, убили, той десь відколовся, той десь е, на периферії. І нас все менше і менше. І оце з'явило, тепер, слава Богу, з'явилася ця кімнатка, е, як я вчора сказав, цих музеї шістдесятників. Так. Так, оті в катакомбах Києва з'явилася uh -huh. раптом, і ніхто її не арештовував, дали, вже можна щось робити, є можливість. І тому я так, е, зібравши трошки свою, то думаю, можу, тим більше гарна погода. <clears throat> А десь Є можливість. Вида, от е, вис е, для художника це виставки, їх їх було вже немало. А чи десь публікувалися ваші твори? <clears throat> <clears throat> Е, там після виставки Франківську е, була видана франківським е, мистецтвознавцем, і він кінчав ходограф Франківського інституту. Він видав там, правда, воно таке видання дуже слабеньке, то коли ми її видавали, там не в фокусі, видає якась халтура. Ви бачили це кольорові фотографії. Текст досить добрий, а репродукції невдалі. Чи то технології, чи то культура, чи то. Між іншим, я був в Англії з Євеном Сверстюком. Я не бачив там халтури. Ні на дорозі, ні в приміщенні, в архітектурі, зовні, на вулиці. Там зроблено все доведено до високої кондиції. У нас цей видно момент розслябаності, як е, е, у русських, між іншим, є цікаві приказки. Где бы не работать, лишь бы не работать. Угу. Работа не летит, в горы не уйдет. Угу. То цікаві ці. В Англії то мене здивувало, що я, поїхавши в ту країну, побачив інший світ. І е, ми, Це коли ви їздили? ми їздили на ми були запрошені Українським католицьким університетом. Ага. Оцей наш Гайдамаха він організував це. Ага. Радіо Свобода. І в нас е, тут мої речі, я 40 робіт взяв, привіз з Франківська, а тут в аеропорт і літаком туди. Це, мабуть, десь було з рік тому чи так, е, так, так майже точно рік. Угу. То дивно було дивитися людей іншої. Якось е, ми виходили з британського музею, чути російська мова йдуть до Британського музею. Ми з Євгеном так прийшлися коло них, але дивне відчуття, таке емоційне, не хотілося з ними заговорити, що ми теж з СССР. Угу, Не хотілося. Ніби свої, але ми різні. Ага, ага, так. Я так прийшовся, чую, а ну, ну по-русски говорить. Думаю, про що мені з ними говорити? Ага. Ну, З албанцем мені було, може, цікавіше говорити. Так. А ці ніби браття, а в мене братського раптом немає. <laughs> немає почуття такого. Ну, так промовчу. ми в дорозі, і те, що коли я повернувся із Англії, я перший місяць думаю, куди я потрапив? Ну чому у нас не, не так добре? Оце сміття запльовано, недопалки валяються, а там немає. Які там люди? Як там треба е, стати людьми серед народів Європи? Повага, гідність. Як то добре цей е, писав, то гнучка Шиєнки, угу. видумали такі оці дійсно цих наших найнижчого гатунку тих самих. Е, той же Гнучка Шиєнко взяти цього голови Верховної Ради. Каченка. Ткаченко явно Риська гнучка Швієнко, можна писати через Риску. І коли та дорога до себе у нас в державі дійде, коли нас відпустять, а вони не відпустять, я дивлюся на Чечню, як вас пускати? Ні, ні, ні, ні. Ми вас завоювали, як мені сказав один на пересунці. Е, це було на на пересунці? Як, як оцей епізод? Ви вчора сказали, повторіть цей епізод. То десь е, Десь на пересилці, коли вже там зеків поводили, а мій тамбур, знаєш, е, для політичних, там такий окремий. Завжди відокремлювали. Ага. І він е, підійшов до мене, е, до тих дверцят. А хто він? Начальник конвою чи як? Начальник кон... цього вагонзеку. Ага. Підійшов, глянув на мене, каже, слушайте, я прочитав ваше діло. Ви ж образований чоловік. Поймите, мы вас завоевали. Что вы можете сделать этими бумажечками? Угу. Ви мене поняли? Так, е, звичайно. Я подякував йому за відвертість, що він е, сказав так. Це я кажу, вперше я чую, що нас Росія завоювала. Угу. І так ми розійшлися. Я подякую за відвертість. І оцей момент, що тепер робиться, е, та й, до, до речі, я у Світличного вичитав оцю, е, коли я казав вже, здивався, коли е, купив 16 томів з'їзду в РСДРП. Угу. И там ленинский выс- вислів. Мы Украину взяли с середины. Угу. Есть, обошлось. Е- Если бы мы брали в лоб, это было бы бесчисленно. Тепер продовжується те саме. Вони беруть Україну із середини. Так, вона взята з середини, так. І те, що в Верховній Раді, те, що там на місцях, в Дніпропетровську, в Донецьку, в Харкові, крім, можливо, західних областей, де колись Чорнобів був тут, Угу. Тут, і тут ще збереглося українське, бо тут були під Польщею. Польща не так тисла і авці, як москалі. Ми москалі то браття. А тут ці кажуть, а ми німці, а ви українці. Ось ви організовуєте свої університети, там у Львові чи де, а ми німці своє, а там ні, тільки наші, тільки на русском язикі. Ну що ж, і ось, і ось те е, православ'я взяти, віру християнську. Коли Брусилов прорвався там на Карпатах, вони вивезли Шептицького дабы не было украинского. Угу. Пусть будет ось наша угу. русская православная церква. І вони тільки пізніше вже відпустили Шептицького, вони ж розграбували храми, вони вивезли цінності із Софії Київської, вони убили е, мого друга Василя Романюка, оцього, мого однолітка. І він, е, Василь Романюк, хрестив якраз Ярему Світличного, коли я кумував з Вірою Вовк. І цього Романюка пізніше його посадили, він відсидів. І тепер нарешті він був патріархом України. Він не мав місця, де жити. Він жив в прохідній, е, не камері, а як то церковні? в келії. В келії так. Він звертався е, до Льолі Світличної, каже, Іван помер, там у вас є кімната. Може б ви мені дали е, заплату, щоб я трошки по-людськи пожив. Бо в мене каже, прохідна келія. Ну, Льоля каже, от я, в мене там папери, там треба Іван. Там завалено все книгами. Так, книгами. І ось наш патріарх був в таких життєвих умовах. Він вийшов е, туди, присів на те і раптом помер чогось. Той, що з ним був, келейник, той десь е, зник. Пізніше поховали. Де поховали? Поховали коло стін е, Софії Київської. Москалі мають ключі від Софії Київської і від Лаври. І ті оманівці, які тоді вилетіли, ви знаєте про це, як Я вони це били, бачив, як я вони був там. Я ж там Як був. Свистюк каже, я тільки дерево мене врятувало, бо я каже, коло дерево стояв і вони. Ви суки українці, ми вам покажемо останку. Мгм. Бей хохлов І українці ще не- володіють е, Україною. Україною. Так. І отця патріарха, патріарха України поховали за межами Московської, е, Софії Київської. Так, Ми ще тільки під тином поки що. І ось так. Е, Москва не дозволяє. Але ми в дорозі. Ми в дорозі, так. Кажуть, Бог милостивий, але що зробиш? Ну, надто підірвані наші життєві сили, бо бо десятиліттям винищувалися найкращі люди, а залишалися плохівівці. І коли то з тих плохих овець та виростуть е, справжні українці. Як відродитися, <coughs> то цікава річ. Е, ось я згадував раніше про японців. Угу. У них є національний дух. Не дух рабства, а дух достойника. Як нам оцей хребет малоросійства виправити? Ось цей Луцький е, мені подарували книжку. Він написав від Гоголя до Шевченка. Угу. Якось так. там він аналізує українську духову ситуацію. Це є Гоголі, є Шевченка, є українці, є малороси. <clears throat> Ну, різного ступеня українськості. І в нас цей комплекс лишився, як у того голови Верховної Ради, малоросійства, халуйства. Так, є холої отакі, але є відверті вороги, коли котрі перебувають при владі. Скажімо, пані Вітренко каже, і зберіть мене, і я стану останнім президентом України. Тобто вона туди хоче прийти, щоб українську державу ліквідувати. Упраздніть за ненадобності, як казав колись Цікаво, Цікаво, що вона веде антиукраїнську агітацію і пропаганду, і, і Україна за це платить їй гроші. Так, І слухайте, що вона ще сказала, десь кажуть у Козятині чи що, Западну Україну віддати полякам за картошку. Це сприйнято було за жарт, але це ж кримінал. Ну, це ж намір е, е, розчленувати державу. І з такими намірами вона туди йде. І Президент платить їй за це так, Платить гроші. Замість того, щоб сидіти в тюрмі за. І що це за президент? Оце ну, ж таке. Який платить тих. Е, яких треба сажати до криміналу. Я вже коли комусь сказав, здається, Танюкові, кажу, треба зробити при Верховній Раді психологічну комісію, бо там деякі е, депутати є придурки, які треба в дурдом. Так як вони сажали колись генерала Григоренка, дурдом пробували, і цей е, юрист, якого посадили пізніше, він дав свідчення. Ось, А там вже в Верховній Раді придурків яких треба ізолювати від суспільства. Ну, добре, ми так е, поговоримо. Все охопили, що треба, але у нас тут є ще хвилин із, з 20, якщо ви щось захочете сказати. За другу годину, дивіться. Так. Буде. На вечорі Алли Горської та Івана Світличного 20 вересня в будинку вчителя Апанас Заливаха детально розповів, зокрема, про розгром. Е, вітражу у Київському університеті е, вночі проти 9 березня 1964 року. Це була робота Алли Горської, Панаса Заливахи, Зубченко і Зарецького. Е, запис поганий, але треба вибрати саме той епізод. Я виріс за Україну, за межами України. Коли повернувся в Україну то вперше, звичайно, мав пізнати Київ. Привозив сюди свої мистецькі роботи до виставок, правда, їх не приймав. Тут в Києві познайомився, якраз коло виставочного павільйону, там проходив драч, запросив нас в Франківську делегацію. Там нас чесно було. Пізніше е, на виставці познайомився із Галинкою Зуб. Знати українське мистецтво. Я тоді привіз е, на виставку мозаїку е, невеличку під назвою Боріться поборене. Там був зображений кінь, коло коня стоїть жінка і передає шаблю е, молодій людині, яка гуляла на коліно. Звичайно, роботу відхилили, сказали, що треба е, замалювати текст, борітися, поборити. Я був дещо здоволений. Пізніше е, в майстерні Ліночки Семикіної книжки, які варті, які дають не словесну полову, а дають суть літератури. Пізніше їздив з померлим уже Вінничевським до Івана Цюпи, він тоді був в лікарні. Прийшли ми в той садок в поліклініці, стіл завалений книжками в Лесі Українку. Сидить Іван Стус швидкою. Е, Дзюба, він був хворий на легені. Там ми познайомилися, розповів, що він пише статтю про Лесю Українку. Мене тут здивувало, така купа книжок, може книжок 40 на столі. Він видав невеличку. свою річ, вартісну, літературну, українську. То було якраз про сковороду. У мене вона каже КГБ Дмитровичу. Пізніше, під час, уже коли я пішов в це середовище українське, київське, якось Алочка Шевченка задумали у Львівському, у Київському університеті зробити вітраж. Така була думка, там величезне вікно, і там стояла спочатку статуя е, Леніна. Ми розробили ескіз. Ось мені дав почитати Кобзаря. Такий є вже мануметаліст Іван Степанович Запопинич. Е, кричав, я погортав того цю книгу, виправ той сюжетну думку, яку, мені здається, відбиває Шевченка. Так згадую продивилися, здавалося, що це є саме те. Позвеличу малих отих рабів німих. Несторожі про них поставлю слово. Обговорив, подумав, ну краще текста дається для вітража, там циркульне вікно, і там ми дали е, ці слова. Люда Семикіна організувала керами для вітража, щоб можна було поставити. Ночували ми у квартирі Алочки Горської, тут на Рєпіна. недавно проходив е, із Надійкою Світличною, коли вона приїздила, прийшли до тої квартири, де коли жили Зеленські, не пізнати. Все перероблено, під'їзд перероблено, балкон перероблено, подвір'я перероблено, ніби там і не жили Зеленські. Затерло сліди горською. І е, ну, я так відвіз, здається, цей виставочний павільйон. Але мені Юна Семекіна каже, Панасе, там уже в спілці про тебе говорять, що цей самий Кашпирович, як і прізвище, вже сказав, що відділ такого Шевченка. Понимаєте, що він делает? Там уже Шевченко книгу поднімає вона сезавалася ніякої мозаїки туди не варто забирається або зараз, або пізніше. Звичайно, то на виставку не потрапило. І е, э, цей, е, що мене партор е, Київської спілки художників е, завалив, так би мовити, дав тему. Він якось через декілька років пише заяву. Він виїздить в Ізраїль. Його питають в комісії там е, в спілці. А почему вы уезжаете? Вы же хороший работник, идейный, партийный, наш, советский. Ну, кажет, да, но моя родина это Израиль. Я прошу, чтобы вы вот пустили меня. Ну как, вы же наш, вы же такой идейный. Ну скажите, я вам разве плохо работал? Вы на меня обижаетесь? Нет. Ну каже, я на вас не обижаюсь. Ну пустите меня. Ну его підписав, він виїхав. Так ми закінчили вітраж. Правда, вітраж був ще з підсвіткою, що вечором, коли е, вестибюлю темно, то можна було підсвічувати. А в день він міг і сам світитися від того, просто який був за. щиро ми в останній час, 12 або першої, першої, підсвітили вітраж загра. Правда, перед тим десь за декілька днів проходив парторг університету. Відкликав мене напит, каже, а зачем ви це робите? Ви не в тому плані, потім перейшов на українську, вирішив. Каже, знаєте, до мене приходили люди, що тут зупиняються е, перехожі голосході і дивляться, що це таке. Я кажу, це то добре, що люди зупиняються і дивляться. Бо раніше вони не дивилися, а тепер дивляться. Це вже є щось. Дано, на сходах буде е, товчія, то е, не Ну, але ми подивилися, що виглядало добре. пішли. Пішли ночувати, звичайно, туди на Рєпіна. Ранком встали, так, готувалися, вмилися, пішли на відкриття вітража. Приходимо, прийом цей завішений полотно, валяються биті шельця. представник авторитета. І таким авторитетним письменником на той час був якраз Михайло Стельмах. Десь коло 11 в Стельмах. Я вперше побачив після Драча Дзюби літератора ще е, Стельмаха, вже такого класика, вже бронзовілого. Він подивився шкіц, ну каже, я не можу бачити, що зробили, але по цьому шкіцу я нічого тут не бачу, ні антирадянського, ні антистетичного, ні бути. Я кажу за те, що він був такий. Ну, але на тому закінчили, на тому його доброму слові. Пізніше то були викликані до спілки на, на знімали стружку із цих киян. Людочка, Любченко, Галинка Серко, інші. Ну я був франківський, я ніби був сторонній, як у того каню. І мене вже не викликали, але мені е, мене покликали хтось. Може, Любченко, може. Людочка, я приїхав, коли обговорювали партійці, якраз Галочку Горську. ногами, постійні скання, ще таке, бо то все документація і сварки йшла на російській мові. Між іншим поцікаво. Я знав Данила Наркота, він син того Георгія Наркота, який робив колись українські гроші за Центральної Ради. Він так, якось був у нього в гостях у Франківську. Він так зі мною говорив по-українськи, українською мовою, а собака у нього була райда. Він з нею говорив тільки по-російськи. Мене тут дещо здивувало, як то до них, що то шляхетною мовою говориш собакою, а мною говориш звичайно такою. Ну, каже, у нас там таке І ось після вітража, ну то все закінчилося тими доганами різними. Через якийсь час я був е, заарештований. Як? Було так. Штуку двері, мені у Франківську вже на той час були однокімнатну квартиру. Я вже збирався подати е, паспорта для прописки. Ну, Один там у мене була скриня, яку я привіз з мене ще. На ранок штуку двері. Я прикажу. Ти скажу до дверей. Кажу, що там таке? Вам телеграма. Я всі двері, псовуються чобіти і бачаться хлопці. Я кажу, та пробачте, я ще тільки в трусах і хочу зачинити. Та нічого, нічого, потім береться. Заходять до мене з обшуком прохають видати, показали цю постанову про опір, видати антирадянський матеріал. Кажу, в мене немає. Ну кажу, будемо шукати. Почали шукати. І десь через пів години години знову хтось шукає двері. Я хочу підійти відчинити двері. Ну, ми саме відчинимо. Відчиняють двері, заходить Іван Світличний. О! ще один потрапив. Як то добре. Заходьте, заходьте, пане світличні. Я кажу їм, е, я кажу, поставте чай, трошки треба. Ні, ні, нічого, теж. Закінчили обшук, взяли там в мене днів, якісь статті, ще щось, е, таке, що вони вважали за антирадянське. І вони взяли в мене ключа, зачинили мою квартиру так і мене на Бобіка, Івана Олексійовича на другого і голови криміналу, де не було ще місця. Іван, е, на, коли вже мене жили в той бік, Іван дві обичли. Іван каже, тримайся, Панасе. І так довше часу Івана не бачив. Три доби я був, хай е, такий вперед Ну, Підходили до мене місто я розкажи все, і то типу, підеш додому, а ні, будемо сидіти. Мені одного разу снився такий сон, досить забавний. Ніби я в собі гук, вода лється. Я через камінням переходжу на той бік того гуку, а вода така ж зноситься, я б так, знаєте, спираючись. І тут згадали сьогодні в пісні, тримайся панасе. Івана. Я так якось тримався. і Щось трошки перекинулося словами, він потім перейшов на другий бік е, табору, з того боку ще від бараку, те, що е, обмінялися такими візуально якимось такими інформаційними. Знали, ну, про що так говорити. Пізніше приїхала Алочка Горська. Теж вона була тоді в тій шубі красноманита вона співана. Обійшла, як цариця, той, я не згадував. Табір теж перекинули словами. Бачив я коло стін е, табору раю мороз. Вона приїздила тоді до морозу на побачення її з очі. Вільямін Кушнір, друг мій, якого я так часто зупинявся, в майстерні, малював, то мій такий побратим. Теж покликав мене, ми вже фахівці, художники нарешті, бо мене колись КГБ питало, чому залова в Києві спілкуєтеся більше з літераторами, ніж ви ж малюєте, малюєте, а ви то здюбуєте, то світличне, то Степов, там є ваші побратими по фаху. Я кажу, знаєте, я стільки прожив в Росії, я кажу, мову вивчаю у них, вивчаю літературу українську у них. Я хочу знати, що таке Україна, бо я виріс в Росії на Далекому Сході. А так кажу, я хочу пізнати свій народ, себе, стати людиною, українцем. І то є роздумував на цю тему, це встановлення людини. Ось, десь вичитало це, що в ув'язненні людина стає найбільш вільною. Бо вона розкута. І думав я про ту велику зону Україну або весь СССР і ту зону, яка є обмежена табором. Цікаво в таборі набагато людина чується вільніше, ніж яка від волі. Вона може говорити, що хоче, бо вона вже з рота вона спіймана. І там були такі, і Євгенто знає, такі перед відбоєм такі топтування, такі люди ходять і знайомляться один з одним, хтось з Єревана, хтось з Грузії, хтось з Москви, хтось десь. І то Іван Русин, коли звільнявся з табору, йому дали два роки. Він рік свідком був, а ще рік десь етап і в таборі. Він каже, Панасе, я б ще в таборі побув з півроку з бо стільки багато людей цікаво, з якими можна відверто говорити, бо там, каже, в великій зоні з ними не поговориш. І то деякі в'язні були здивовані, як він би хотів ще, ще півроку рік посидіти. Бо там букет зібрався людства, такого мистичого. І коли я вже був в таборі, о, я трошки повідаюсь назад, був здивований ще тим, що коли привели мене за паркан, за колючий, і до мене підійшли люди, о, радість така, що прийміє в'язні. Так зраділи ці, е, які відсиділи 25 років, 20 років. Раптом каже, о, ми бачимо, що Україна ще живе.